Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյանը։ Մեծանուն արվեստագետներից քչերին է տրված երանելի բարեբախտություն, ասել է թե ողջության օրոք ժողովրդականություն ու սեր վայելել, իր արվեստի ու հանրության միջև ստեղծել մի այնպիսի հոգևոր կապ, որը զորու լինի տվյալ ժամանակի սահմանափակումներին ի հակառակ սահմաններ չառնել։ Նման երանելիներից է Հովանես Շիրազը, որի շրընդալից քնարը ակունքվել է իր ժողովրդի նվիրական երազանքներից, բանաստեղծական ներշնչանքը դարձնելով անսպառ ու անհատնում։ Դա էր պատճառը, որ առաջին իսկ ստեղծագործություններից Հովանես Շիրազը արժանացավ ընթերցողների ուշադրությանը։ 2015 թվականը հոբելյանական է սիրված պոետի համար եւ բանաստեղծի ծննդյան 100-ամյակի արթիվ Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանը օրերս նախաձեռնել էր միջոցառում, որը կայացավ Մայրաքաղաքի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի դահլիճում ներկային Արցախի գրական ընտանիքի անդամներ, Մայրաքաղաքի կրթօջախների մանկավարժներ, աշակերտներ։ Ողջունելով ներկաներին օրվա հանդիսավար գրադարան Հայաստանի տնորեն Մարիա Խաչատրյանը նշեց, որ նախախնամության կամուկ է ծնվել Շիրազը, իր ստեղծագործություններով Հայաստան աշխարհի ամբողջական քարտեզն արարելու եւ վերադարձի ու հայրենապրկության կոչնակ հնչեցնելու։ Մարիա Խաչատրյանը նաեւ հետաքրքիր պատարիկներ ներկայացրեց Շիրազի ժամանակակիցների հուշերից, որոնք վկայում են բանաստեղծի հախորն բնավորության ու ստեղծագործական բորն ընթացքի մասին։ Հովհաննես Շիրազը Հովհաննես Թադևոսի Կարապետյան ծնվել է Գյումրիում 1920 թվականին թուրք հրոսակները սպանել են հորը եւ ծայր է առել ապագա պոետի կյանքի դժվար ընթաց ուղին չի կարողացել կանոնավոր կրթություն ստանալ վախ հասակից ստիպված էր աշխատել բանաստեղծական առաջին փորձերը նկատել եւ խրախուսել է արձակագիր Ատրպետը առաջին ժողովածուն տպագրվել է 1935 թվականին Մոսկվայի հայկական տպարանում Գառնանամուտ վերնագրով Պատահական չէր գրքի վերնագրի ընտրությունը, քանզի Գառնանաբույր թարմությամբ ու հորթահոս հույզերով առանձնացող բանաստեղծ էր ասպարեզ եկել։ Ժամանակի հասարակական տնտեսական նկարագիրը այնքան էլ տրամադրող չէր սեր գարուն երկելու եւ սրտի ալեկոծումներին տեղ տալու առումով, սակայն Շիրազի բանաստեղծությունները այլ տեսանկյան նոր հնչերանքներն էին։ Գրականագետների գնահատմամբ Շիրազը իր առաջին ժողովածույով հիմք դրեց աշխարհ աշխարհի բանաստեղծական նոր տեսության եւ նրա աշխարհազգացումը վերածնունդ ապրող նոր արևոտ հորիզոններ տեսնող մարդու զգացողությունն էր։ Բանաստեղծական տողը այդ ամենի վկայությունն է։ Չունենալ իմ դեմ էլ ոչ մի սահման, երազի բոլոր բարձունքներն առնել։ Այս սկզբունքն էլ առաջնորդողն է ասելիք Շիրազյան աշխարհում, որ բնության, հայրենիքի, մայրական եւ սիրո մոտիվները Երևան են վերել հայ բազմադարյա պոեզիայի նոր գոհարները։ Բանաստեղծի ոգուզորությունը իր տողի հրեղենությունն է, նրա սրտի հևքը կարող է նոր աշխարհներ արարել։ Սիրտս ալևոր կաղնու մեջ դրի, կրացած կաղնին նորից բողբոջեց։ Կամ հողեղեն եմ առանց երկ, ես երկով եմ հրեղեն։ Մանուշակներ ոտքերիս, ուշշաններ ձերքերիս ու վարդեր այտերիս ու գարունը կրծքիս տակ, ու երկին կղոքուս մեջ, ու արև աչքերիս ու աղբյուրները լեսվիս, ծարից իչա ես կաղակ, ու կայլեցի խայտալով ու շաղ տալով մայթերին մանուշակներ ու վարդեր, ու շուշաններ ձյունատվիր, և մարդիկ ինձ տեսնելով իրենց հոգնած աչքերին տեսան ուրիշ մի աշխար, գարում տեսան նորաբույր, ինչ թարգություն, ասացին, ինչ թարմություն ու բացին լուսամուտներն իմ արջև, ու ես իմ սիրտը բացել, կայում էի խայտալով ու շախ տալով մայթերին, մանուշակներ ու վարդեր ու հասմիկներ հոգետով։ Կարծես մի ողջ բնություն մի պատանի էր դարձել, քաղաքի չեք սարերից, կանցներ զմրուղ դրախտով։ Միջոցառումը լի էր ասմունքով, երգով, Մուրացանի անվան քաղաքային գրադարանի պատանի ընթերցողներն էին գլխավոր դերակատարները, որոնց շուրթերով Շիրազի ստեղծագործությունները հնչեցին նորովի։ ԱՌՊՀ-ի դասախոս բանասիրական գիտությունների տեխնացու Սիլվա Խաչատրյանը առիթ է ունեցել հանդիպելու Շիրազին ու իր խոսքը համեմեց հուշերով։ Շիրազյան լեգենդը, Շիրազի աննախադեպ ժողովրդայինությունը, որին մենք ներկա ենք եղել, ականատես ենք եղել, Գաղտնիք է ոչ միայն նրա բնատու շրընդալից քանքարի, այլև նրա մարդկային տեսակի, բացարիք տեսակ, որպիսին միայն լինում է ցեղի նվիրյալը։ Իմ հարգաժան դասախոսները այստեղ ներկա են եւ կարող են վկայել, թե 70-ական թվականների վերջին ինչքան բարձրագահ դռներ ծեցեցինք, որպեսզի Հովանես Շիրազ մեծությունը լիներ Արցախում, ոչ մի կերպ Շիրազը խորհրդային ստրկամիտ իրականության մեջ փաստորեն միակ գործող անդիմադիրն էր, ցեղապաշտ, ցեղի ցավով մխացող մեծ անհատը։ Ոչ ոք չի կարող երկս կաշարել, դեպի մասիս է երկս աննահանջ ոչ մեկիդ առաջ գլուխ չեմ ծրին նուրբ հրեշտակ է լոպմորս առաջ։ Ձեր լրության դեմ մասիս եմ գորում, այս եմ 40 տարի աննահանջ, գահիլից վեր է երկս սավարնում, ես խոնարվում եմ լոպմորս առաջ։ Խորհրդային համատարած ստրկավտության պայմաններում գրել ոչ ոք չի կարող երկս կաշարել դեպի մասիս է երկս աննահանջ պարզապես խիզախություն է։ Այստեղ մեր մտած սերունդն է նստած եւ նրա համար դժվար է պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում խորհրդային կայսրապետություն։ Քանզի ամեն օր Արցախյան բանակի զինվորները մեր երրագույնի Արցախյան դրոշի հայոց դրոշի ներքո երկում են հրով լինի, սրով լինի, պիտի երթանք մեր երկիր։ Այսօր այս սերունդը իսկապես բախտավոր սերունդ է, երջանիկ սերունդ է, որ ապրում է մեր երագույնի ծփանքի ներքո մեր անկախ հայրենիքում, ունենք հայոց բանակ, մենք երազել ենք ամբողջ խորհրդային 70 տարվա բռնատիրության պայմաններում ավակ սերնդի եւ նախորդ սերունդների Շիրազյան հայրենապաշտ քնարով դաստիարակված հայրենապաշտ սերունդների արյան գնով է ձեռք բերվել այսօրվա երազելի իրավիճակը խաղաղ, ազատ, անկախ Հայաստանն ու Արցախը Եվ քանի որ մենք մեծն Շիրազին չկարողացանք ոչ համալսարանի ռեկտորին դիմելով, ոչ մեծարգով, այսպես ասած Շակերտավոր Գևորգին դիմելով, տեսնել Արցախում հրավիրել բոլորը գունատվում էին Շիրազի անունը լսելու։ Որոշեցինք ուսանողներով գնալ եւ հանդիպել։ Մի քանի անգամ այն ժամանակ ուղաթիռը գործում էր եւ 45 րոպեից Երևանում էին։ Ես կուզենայի շեշտել, որ Նժդեհյան այն հաստարկումը որ հանճարին անհարիր է նյութապաշտությունը եւ ինչ արժե հանճարը, երբ նրա շանթանման խոսքից ցեղի համար դյուցազումներ չպետք է ծնվեն։ Շիրազը ապրում էր հանճարներին հարիր կյանքով։ Նրա ստեղծագործական տունը, որտեղ մեր ուսանողների սկումբը հանդիպեց, զուրկ էր կարելի ասել կահավորանքից։ Ընդամենը մի հնամաշ բազմոց, մի հնամաշ գրասեղան եւ աթորներ չկար։ Բանաստեղծի հետ խոսում էինք կագնած։ Առաջին հարցը որ տալիս էր ամեն անգամ ամեն հանդիպելուն։ Ինչպես է Ղարաբաղը։ Թուրքերը ձեզ չեն նեղում, չմնաք Հայաստանում։ Այստեղ կրթություն ստացեք եւ անպայման հետ վերադարձեք Արցախ։ Արցախը որ լքեք, թուրքերը Արցախին կմնան։ Մի անգամ հարցրիք սիրելի Շիրազ կուզենայիք լինել Արցախում։ Ասաց այն էլ ինչպես ամոթել է, ոչ մի անգամ չեմ տեսել Արցախս։ Երբ գրեցի հերթական նամակում, որ դժվարացնում են, գրեց Եվ քանի որ հայրենի Արցախից դարները գոց են ինձ համար, թող գոնե այս մեկը հասնի։ Եվ ուղարկեց մեքենագիր Ղարաբաղի ողբը։ Այն ժամանակ այս ողբի համար վերկուրսեցիներին ԿԳԲ վերահսկող մարմիններ կանչել եւ ռեկտորներ մեզ կանչել, թե ինչու ես գնացել Երևան, մեր պարոն Լուսահոգի Սարգսյանը Ջահել աղջիկ ես, մտածիր քո կարիերայի մասին, ինչ գործ ունես Շիրազի հետ, բա Երևանում էլ ուրիշ գրող չի եղել, որ դու առաջնորդեի ձեր կուրսեցիներին հանդիպման։ Այ Ղարաբաղի ողքն էլ արգելված էր եւ արտասանողին հետապնդում էին։ Նրա ամբողջ հոգին շահրում է ազատ Արցախի երկնքում Ղարաբաղը մորս կանչն է, ինձ է կանչում հույսով տրտում, Ղարաբաղը իմ կակաչն է, կարմիր, բայց սև ունի սրտում։ Դու էլ դարած գրվածաղիկ իմ բալիկն ես, այ Ղարաբաղ, մեղրը տոտար մեղվին տվող իմ ծաղիկն ես, հայ Ղարաբաղ, Հայաստանից քեզ բոկողը, Հայաստանի եղբայրը չէ, երկուսիս մեջ դու էլ մոլոր իմ ծաղիկն ես, հայ Ղարաբաղ, քանի բաժան դաժան տարի հայ բերանիս ախ ես դարել, դարել օտար ջաղացին ջուր, ազգից սրտին դաղ ես դարել, էլ չեմ կարող վիշտս լրել, վայ ինձ ու քեզ, հայ Ղարաբաղ, դու չես ջոկվել, խլել են քեզ, որ մորանաս երկերն հայոց, ձորերի պես խորացել են քո կարոտից վերքերն հայոց, Ախ, երբ պիտի վեր բռուցկվեն зерքերն այոց, որ չդառնա հայոց արձի մոտածողին ճայ, Ղարաբաղ, մենակ դու ես որ դիմանամ, յոթը դրախտ ունեմ խլված, վանածովը, ղարսն ու վանը, սիփանսարը, անին փլված, հայկ նահապետ մասիսի հետ դեռ հերու են ծուն կծալած, տարտարոս է տարոնը դեռ, ուր ես, ավարայր Ղարաբաղ, Ախ, երբ պիտի ելնես բանտից Նախճևանի ձեռքից բռնած, տուն գաս հավետ Մասիսի հետ ղար Սուվանի ձեռքից բռնած, որ ազգովին Մասիս ելնեն քարավանի նավից բռնած, նորից ազգի ավազանում հայ մկրտվես, հայ Ղարաբաղ։ Դու էլ հայոց գրկից խլված, իմ բալիկն ես, իմ հերավոր, Պորնկաշուր բախտից ձեռքին խաղալիք ես, իմ լեռնածոր, բայց ինչքան էլ բալիկիս պես դու էլ մնաս կրվախնձոր, Շիրազն ասաց, աշխարհ անցիր, հայ գարիքն ես, հայ Ղարաբաղ։ Շիրազին չեն կաշկանդել ոչ ապրած ժամանակի ստեփ-ստեփ երևացող անբանաստեղծականությունը, ոչ իր ստեղծագործության շուրջ ծայր առած քննադատությունը, ոչ էլ գրական այս կամ այն հոսանքները, իր համար ստեղծագործելու սրբականոնը հետևյալներ՝ զգացմունք եւ դարձյալ զգացմունք, ինչպես որ զանգի լեզվակն է սրտի պես խփվելով զանգի կրծքին, հանում ողանջ կամ հառաչ, շշունջ կամ մռունջ, այդպես է լինելու է արվեստի ինքնաբուխ գործը։ Լսենք բանաստեղծ գրականագետ Սոկրատ Խանյանին։ Շիրազը մեր հայկական պոեզիայի ավանդույթների շարունակությունն է, բայց շատ ինքնատիպ։ Երբ դուք կարդաք, ճանոթանաք միայն հայոց քանթեականը պոեմին, դուք կհամոզվեք, որ Շիրազյան լեզվաշինարարությունը արդեն նարեկացուց հետո իր բարձրության վրա է։ Հովանես Շիրազը իսկապես 20-րդ դարի մեր նիագարան է։ Հովանես Շիրազից հետո արդեն պետք է անպայման ծնվեր Պարուս Սևակ Համոսայան։ Բախտը վիճակվել մի քանի անգամ անիպել Հովանես Շիրազի հետ։ Դա 62 թիվներ, երբ գնացի որպեսի թեման հաստատեմ Նայրիզարյանի դրամատուրգիա, Ռաֆայել Գևորգյան ունենք, շատ շնորհալի արձակագիր էր, աշխատում էր հերոսատեսությունում, խնդրեցի, որ անպայման հանդիպել Հովանես Շիրազին։ Նա ասաց, որ այս օրերին Հովանես Շիրազը միայն ժամը 2-ին լինում է Արմենիա հյուրանոցի ռեստորանում։ Այդտեղն են հիմա հատկացրել Շիրազին, որտեղ նստում էր ժողովրդական դերասան Հրաչյա Ներսյանը։ Բարձրացանք, տեսանք Հովանես Շիրազը նստած է գլխավերել, ես ասում եմ, Նարին Հրաչը Հովանեսյանի լուսանկարն է։ Մոտեցանք, բարևեցինք, Եվ Ռաֆայել Գևորգյանը ցանոթացրեց, ասաց՝ Բաքվից է եկել ընկերին, ժամանակ ես աշխատում եմ Բաքվի Թուրքստանի ֆերտում եւ միաժամանակ սովորում էի ասպիրանտուրայի։ Եվ ինչը զարմացրեց ինձ, որ այդպիսի մեծությունը համարյա բոլոր բանաստեղծների անունները գիտեր։ Եվ Սփյուռքի, եւ Բաքվում նույնիսկ Սամվել Գրիգորյանին ինչ-որ բան չէր սիրում, որովհետև ադրբեջանական թեման շատ էր շոշափում, բայց զարմանալի, նույնիսկ Ղարաբաղում հրատարակվող շրջանային թերթերի վերնագրերն ասաց։ Եվ ասաց, որ ես այդ շրջանային թերթերը ստանում եմ։ Եվ նշեց, որ թերթում ինչպիսի էջ է դրամադրվել պոեզիային եւ մի խորհուրդ տվեց։ Ասաց ընկերներիդ էլ կասես եւ Արցախում ապրող եւ Բաքվում ապրող որ թող մի քիչ ազատ զգաներ այդ պոեզիայի մեջ, որովհետև վախ որածությունն այն է, որ անպայման ՍՍՄ ժողովրդների բարեկամություն, կուսակցություն, Լենին եւ այլն պետք է գնալ դեպի ազգային ոգու արտահայտություն, որովհետև պոեզիան դա է պահանջում։ Պոեզիայի մեջ բանաստեղծության մեջ եթե ասում է չզգար ժողովրդի ցավը, ժամանակի մեր պահանջը Չարենցն ասել է, բայց այսօրվա մեր ժամանակի պահանջն այն է, որպեսի մենք անպայման ցեղասպանության մասին խոսենք, մենք անպայման մեր կորուսյալ հայրենիքի մասին խոսենք, որովհետև աշխարհացի քուր հայ ժողովուրդը պետք է բռնցկվի։ Շիրազը մեր միագարան ապրում է եւ ոչ միայն արտասանելու են նրա բանաստեղծությունները, նրա պոեմները, այլ միաժամանակ Շիրազը նաեւ ինքը դարձել է դպրոց Ուշք աստվածի, ինչու չգնեք իմ Հայաստանը ռուսնյակի վրա, որ նրան ոչ մի սրտ ձեռք չհասներ, չբղծեր չարը անդորը նրա, որ անհաս մնար ռուսնյակի նման, ազգերից հեռու ծաղկեր մշտակույս, ինչքան էլ անհույս հաչեին վրա, շների նման հաչեին անհույս, ռուսնյակը լիներ հայրենիքս վե, թեկուս հավիտեղ արևի կարող, միայն թե չլար մայրս երբևէ եղել նա հուշով հավեր արյունով։ Երկնքում ծաղկել Հայաստանն իմ ողջ, ուզնակից խնդար ոսոխի վրա, որ չխոշտանվեր ոչ մի հայ բողբոչ, չշղթայվեին լերները նրա, մասի սվիներ հավիտյան ազատ, լուսնի լերների թագը մարկարտիա դե գիրաբնակ ողջ հայությանը, վեր քաշել լուսնի գիրկն ադամանդիա լույս տարի մազգը հերվից էլ երկրին, հենց մի աղում չմուսնի նման, բայց ախ, ոտք պիտի դնի և լուսնին, ագահությունը մարդու անսահման։ Հիմա ով է ձեզ համպուրում, ծովասարի սաղի, ինչ որ սկան է ձեզ հացվերում իմ սիփանի եղնիկներ ինչ որ սկան Իսահակյանը Շիրազի մասին ասել է. «Բնությունը նրան օժտել է փիլիսոփայական խոր ինտուիցիայով»։ Հովանես Շիրազը հայ ժողովրդի վշտի դարավոր մարախուղից ծնված աստղն է։ Հիրավի նրա բոլոր ստեղծագործություններում փիլիսոփայական խոր ընդհանրացումները պոետիկ արտահայտություններ են դարձել։ Թեմաների բազմազանությունը նրա աշխարհընկալման ու արտահայտչամիջոցների յուրատիպ աշխարհն է ստեղծել, բանաստեղծի տաղանդն ու գեղագիտական ռազմահատկությունները ցայտուն երևացնելով։

Շիրազի քնարերգության հզոր մոտիվներից է մայրական թեման, որն իր մեջ ամփոփում է նաև հորն ուղված հեղինակի ворթիական ամենաթանկ զգացողությունները։ Շարունակելով հայ պոեզիայում մշտապես սրտազարգով աչքի ընկնող մայրական թեման Շիրազնի ստեղծագործությամբ մայրապաշտությունը մի նոր բարձունք դարձրեց։ Հովանես Շիրազի ստեղծագործության մեջ առանցքային է հայոց տանթեականը պոեմը, որը նվիրված է մեծ եղերնի զոհերի հիշատակին։ Բանաստեղծ ներժողովրդին պատոհասած ցեղասպանության դատապարտումը դարձնում է ստապության կոչ ուղված աշխարհին նմանատիպ ոչիրներ այլևս թույլ չտալու համար։ Մեծ արվեստագետները նաև մարգարեներ են։ Ժամանակին Ղարաբաղի ողբա ստեղծագործությունը գաղտնի էր ընթերցվում, եւ այսօր մեծ մարգարե Հովանես Շիրազի տողը դարձել է իրականություն։ Ղարաբաղն ապրում է հայ գալիքով, ինչն էլ թույլ է տալիս մեկ անգամ եւս հավաստել, որ արեմտյան Հայաստան տանող ճամփան անցնում է Արցախով։ Հայաստան թեգուս լուրդ էր ավերան, տեսնեմ անին ու նոր մերնեմ, ախ թեգուս լուրդ էր ավերան, տեսնեմ անին Հովանես Շիրազի 101-ին նվիրված միջոցառմանը ելույթ ունեցան նաև բանասիրական գիտությունների տեխնացուներ Սիրուն Բաղդասարյանը եւ Սիլվա Մինասյանը։ Մայրաքաղաքի համար 1 հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Անուշ Սարումյանը։ Այսօր էլ Հովանես Շիրազի ստեղծագործությունները հնչում են աշխարհասփյուր բեկորներին դեպի հայրենիք բերող կանչի ազգահավաք զանգի պես նրա պատգամ բանաստեղծությունները մեր ազգային մեծ երազանքի իրակ իրականացման ճամփան են մատնանշում։ Վկան Մասիսին պահ տված բանաստեղծի սիրտը, որը մի նոր նոյան տապան կդառնա եւ պիտի բացվեն հայոց հույսին ճամփաները կապան։ Ես կմնամ միշտ Մասիսին, որպես նոյան տապան։ Հայաստանս կմեծանա, Աստված ինքն է տալիք, վանածովից ոչ Սևանա, ծովից ծովով գալիք, Արարատս ծովել սուզեք, հայ սրտից չեք հանի, չէ, կազատվի մասիսն էլ սեք վաղվա Հայաստանի։ Ես նեմանի նոր մեր տեսնեմ այն ու նոր մեռնեմ, իմ սևանի լույսերի տակ, տեսնեմ այն ու նոր մեռնեմ, ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն նվիրված էր մեծանուն բանաստեղծ Հովանես Շիրազի 100-ամյակին։